dva pitanja. Prvo da pojasnite ono što ste govorili o griješnicima koji čini blud. Na što se tačno odnosi? Znači da onaj ko čini veliki grijeh kao što je alkohol, blud, znači čovjek koji to čini, čini veliki grijeh i veliki prestup. To ne znači da je izašao iz dina sa tim dijelom. Znači učinio je dijelo koje zaslužuje kaznu, i koje zaslužuje Allahovo prokletstvo, ali nije u potpunosti takav čovjek izašao iz dina ehlu sunnet, znači takva dijela, alkohol, gibet, bludi zinalog, to su veliki gresi koji čovjeka izlaž, izlažu Allahovoj srđbi. I čovječi iman dolazi, znači da se smanjuje i da čovjek mora biti upućen ako u takvim dijelima ustrajava, da ga iman napusti u potpunosti. Ali nećemo reći zbog tog grija da je čovjek prestao biti vjernikom. A drugo pitanje, da, da li, napustio, znači. A drugo pitanje, da li učenje Kur'ana povećava naš iman? Unaprijed zahvaljujem. Drugi dio pitanja. To smo citirali, upravo da dobra dijela su uzroka učenja Kur'ana, tekstom kur'anskim je potvrđeno da on da, Kur'an, da se iman povećava. Da su vjernici iskreni, oni innama mu'minun, alladine idha dhukira Allah, vajilat kulubuhum, wa idha tulijet alihim ajatuhu, zadatum imana. Da su istinski odabrani vjernici, oni kada se dželile še'nu spomene, srca im zatrepte i kad se ajati stvoritelja uče, jeho se iman povećava. Asallahu alaihi wa sallam, molim Allah subhanahu, da nas učinio takve.